sve shabe, njegovu porodicu i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Hvala Allahu Đelešanuhu na svim blagodatima, posebno na blagodati imana i uputi. još govorimo znači, e, u poglavlju o događajima i poslanikovi, ali i salatu osalam, ratnih pogoda. Došli smo do 1129. hadisa. Nisam siguran da smo na prošli put bradili o potpomaganju sa idolopoklonicima u borbi. Nismo ga spomenuli. E, prenosi se da je Iši radijala Anha poslaniku alaihi salatu wasalam supruge da je rekla Allahu poslanik alaihi salatu wasalam se uputio ka Bedru kada je došao do Haretur Lebera, mjesto četiri milje udaljeno od Medine upitao je usustigao ga je ovaj neki čovjek bio je poznat po hrabrosti i smjelosti. Kada su ga shabi Allahog poslanika, ali salatu vidjeli, obradovali su se. Kada je stigao Allahu, Allahu poslanika, ali rekao mu je, došao sam da te slijedim i da se borim s tobom. Allahu poslanik, ali salatu wasalam, ga vjeruješ li u Allaha, njegovog poslanika? Rekao je ne. Rekao mu je, poslanik, vrati se jer ja neću da me potpomažu idolopoklonici. Meni ne treba pomoć idolopoklonika, mušika. A potom je poslanik, krenuo. Kada smo stigli do šeđere, sustigao je, ga je taj čovjek i rekao mu ono što mu je prvi put rekao. Poslanik Salat mu je odgovorio isto što mu je odgovorio i prvi put. Rekao je vrati se jer ja neću da me potpomažu idolo poklonici. Zatim se vratio ponovo ga sustigao kod Bejde. Poslanik Salat salatu ga je upitao isto što ga upitao i prvi put. Vjeruješ li u Allaha njegova poslanika? Rekao je vjerujem. Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao onda kreni. Ovaj hadis se dotiče, odnosno govori o jednoj vrlo osjetljivoj temi, a to je da li je u ratu, u borbi, znači protiv e, neprijatelja, protiv nevjernika, dozvoljeno e, koristit se, odnosno dozvoljeno e, prihvatiti pomoć nemuslimana. I u ovom slučaju bio je mušika oko tog pitanja je li e, islamski učenjaci se razišli e, na osnovu ovog hadisa jedan dio islamskih učenjaka smatra da je općenito zabranjeno e, prihvatiti pomoć idolopoklonika u borbi, znači u ratu. Da muslimani ne smiju prihvatiti idolopoklonike da im pomažu u ratu. To je jedno mišljenje, jeli? Na osnovu ovog i drugih hadisa a to mišljenje zastupa Imam Ahmed. Imam Ahmed zastupa to mišljenje, da je apsolutno zabranjeno. Drugo je dozvoljeno je pod određenim uvjetima, to je drugo mišljenje. Da je dozvoljeno tražiti pomoć idolopoklonika i nevjernika u borbi, znači u ratu, pod određenim uvjetima. Prvi uvjet je da su muslimani malobrojni i slabi, da se ne mogu sami suprotstaviti neprijatelju i u tom slučaju znači, e, dozvoljeno im je da zatraže pomoć od nemuslimana jer ugrožena je njihova vjera, njihov opstanak, što je logično. Ako je dozvoljeno e, čovjeku, kad mu je ugrožen život, da uzme da jede svinjetini, da bi spasio život i da se napije onog što je zabranjeno piti da bi spasio život, onda je logično u ovom slučaju kad je ugrožen opstanak muslimana, njihova vjera i biološki opstanak, jer su malobrojni slabi, logično je da je dozvoljeno posjegnuti za, znači, za pomoću idolopoklonika. To je prvi uvijek, znači da muslimani slabi malobrojni. Drugi je da im se može vjerovati. Znači da se radi o nekoj skupini e, nevjernika ili djelopoklonika kojima se može vjerovati. Može im se platiti, platiti novcem, učestvujte s nama, pomozite nam. Ali da im se može vjerovati da ne bi iznevjerili i izdali muslimani. To se vrlo često dešavalo u historiji. Jer recimo Abasije su pale, Abasijska dinastija je pala zbog toga što nisu imali svoju vojsku, nego su imali e, Turke, plaćenike, koji su bili plaćena vojska. I onda kada je bilo najgore, kada je trebalo braniti i državu i vjeru, ovi su ih izdali, jer oni se borili za, za novac. Ovi drugi koji dozvoljavaju, e, kažu, za dokaz uzimaju da je poslanik Ali sela Vesela tražio pomoć jevreje, potpomogao se jevrejima u bitci na Hajberu da je određeni iskoristio u bitci na Hajberu i u njihovu pomoć u borbi protiv jevreja, odnosno židova. Isto tako i na Huneinu, da je iskoristio neke nemuslimane koji se borili na strani muslimana. Znači, e, srednje rješenje je da ima na imamu ili vođu muslimana da odluči. Hoće li tražiti pomoć nemuslimana ili idolopoklonika ili neće. Sve u zavisnosti od stanja muslimana kojim se ili O izlasku žena sa borcima, sljedeći hadis govori o tome da li žene mogu učestvovati u ratu. E, prenosi Enes radijala Anhu da je Umu Sulejim radijallahu anha na dan Huneyna uzela i ponijela sa sobom nož. To je vidio Ebu Talha pa je rekao Allaho poslaniće Umu sa sobom ima nož. Allaho poslanik alaih salatu wasalam je pitao, šta će ti ovaj nož? Rekla je, uzela sam ga, da rasparam stomak svakom mušiku koji mi priđe. Allah poslanik Ali Islalatu se počeo smijeti. rekla je, Allah će, ubij one koji nisu od nas, oslobođeni kojima se oprostio Meki jer su te napustili. Ovdje se misli na Mekelije e, koje su primile islam na dan oslobođenja Meki. Tako se nazivaju zbog toga što im je poslanik Ali Islalatu oprostio i oslobodio ih. Kaže, bili su slabi u islamu, u je vjerovala da su oni licimir, ona je mislila da su oni munafci, da su oni onako islam i da zaslužuju da budu ubijeni zbog bježanja i porata. Allah poslanik alaihi je rekao Umu Allah je u istinu dovoljan i on dobročinstvo čini. Pogledajmo je li plemenitosti poslanika alaihi sallatu Što je još jedan od dokaza koji pokazuju da je došao kao spasitelj čovečanstva, da izvede, cijelo čovečanstvo da izvede iz tmina znanja, neznanja, jel na put istini. Nije mu cilj bilo da ljude porobljava i ubija i uništava narode, nego mu je cilj bio da izvede cijelo čovečanstvo na, pravi put, na Što smo spominjali prošli put oko onih pisama, Herakliju i ostalim vladarima i kraljevima. I sljedeći hadis govori o istoj temi, odnosno o tome da li je dozvoljeno jer ženi izlasti u boj. Kaže, prenosi se da je Enes bin Malik radijalahu rekao, na dan Uhuda ljudi su počeli bježati od poslanika ali sela wasalam. Ebu Tala je stajao ispred njega i svojim tijelom ga je štitio od mušika. Ebu Talha je bio strasni strijelac. Tog dana je slomio dva ili tri luka kada, bi, neki čovjek prošao pored njega sa tobolcem strijela, rekao bi mu ostavi ih kod Ebu Talhi. Poslanik Alihi Salatu Veselam bi izvirivao i gledao ratnike. Ebu Talha bi govorio Allahu poslanić, dao bi za tebe i oca i maj, ne gledaj, jer možete pogoditi neka neprijateljska strijela. Sakri se iza mene, vidio sam išao Ebu Bekrovu čerku i umu Solim, radi Allahu zagrnut zagrnute toliko da sam vidio halke na njihovim nogama. Ovdje se ne misli znači da je to, da je to bilo namjerno dugo ashaba, jeli? A ovo se desilo prije propisa u hijabu, prije za, zabrane viđenja poslanika, ali i salatu supruga. U u stvari nosile su mješine na svojim leđima praznići u njihovim ustima Zatim bi se ponovo vraćale, punile ih i ponovo prazile napajajući borce. Sablja je Ebu Talhine ruke ispadala dva ili tri puta zbog drijemeža. Umu Atije, sljedeći hadis je govori istoj temi, Umu Atije Ansari Karadjela Anha je rekla učestvovala sam sa Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam u sedam bitaka. Ostajala bi u pozadini, spremala im hranu, liječila radinike njegovala bolesnike. Pitanje izlaska žene u, rat. Jedni zastupaju više da je to bilo ovi slučajevi da se desili prije propisivanja hijjaba, nakon što je, ili prije nego što je ženi bilo zabranjeno, naređeno da, da se pokrije. Znači da je do, tog, objave tog ajeta ili ajeta sure Nuri Jahzab, da, da je bilo dozvoljeno ženama da idu u boj, ali u ovom slučaju vidimo da su bile u pozadini, i da su ovaj, pomagale borcima napajajući ih vodom, hraneći ili i, ovaj, liječeći ranjenike. Jedni opet smatraju znači da je ženi dozvoljeno izaći u boju borbu ako postoji za potreba. Ako postoji potreba muslimana, ako su muslimani ako im fali znači boraca, ako, im fali e, oni koji će im pomagati u pozadini praveći hranu i tako dalje. Samo u tom slučaju je to izuzetak. U osnovi žene ne treba ići u borbu. Ne treba ići u borbu, ali ako postoji potreba muslimana za izlaskom žena u boj, onda je li u tom slučaju dozvoljeno. Jer tada, kaže, bolje da ne izlaze, jer se izlažu opasnosti da budu napastovane od strane neprijatelja, da budu zarobljene i tako dalje. Osnova je da žena ostaju, odnosno žene da ostaju kućama i u domovima svojim. Zabranjeno je ubijati žene i djecu u ratu. Ovo je jedna posebna vrijednost Islama, koja također potvrđuje humanost ili Islama, njegovih propisa, a govori o zabranju ubijanja žena i djece u ratu vrlo često islamu prigovaraju kako je islam surov, kako je li promoviše ratovanje i tako dalje, i kako ubija zarobljenike, u islamu su bili zarobljenici i tako dalje. Međutim, s druge strane, ako vidimo ovaj, te druge sisteme, odnosno i religije i sisteme života, vidimo da oni imaju nikakvih pravila, nikakvih. Izmislili su demokratiju i onda je krše kad im želimo kad im, je želja, jel? Izmislili su ljudska prava da ih krše kad im je želja. Oni ne, ne poštuju ni one principe koje oni sam postavili. Islam striktno jeli, naređuje, odnosno zabranjuje da se u ratu ne smiju ubijati žene i djeca. A vidimo s druge strane da ovi ne, ovaj, ne vode brigu o tome. U našem proteklom ratu ubijali su više ženu, žene i djecu nego muškarce, znači u boju, u borbama. Više žena stradalo onako e, kao civila i nevinih u Sarajevu i recimo koliko je stradalo djeci i u drugim gradovima i tako dalje. Ubijali su novorođenča. Isto danas tako e, u ratovima protiv muslimana u Afganistanu, Iraku i drugim mjestima ne gledaju uopće. Sve to kolateralna šteta. Ginu ovaj, i civili, vrlo često ginu i starci, i žene, i djece i tako Prenosi se da je Abdullah ibn Omar rekao u jednoj borbi je nađena ubijena žena, pa je poslanik Ali Salat nam zabranio ubijanje žena i djeci. Znači vidjeli su nakon borbe da je jedna žena ubijena, pa je poslanik Ali Salat zabranio da se ubiju žene i djece. To je osnovni propis. Znači to je osnova. I oko toga postoji iđma islamskih učenjaka, konsenzus. Niko od islamskih učenjaka neće kazati da je dozvoljeno ubijati žene i djecu. Sljedeći hadis govori o neprijateljskim ženama i djeci koji budu ubijeni u noćnom napadu. Znači Islam dozvoljava noćne napade, u stvari nenajavljene napade, na ona mjesta jeli, kojima je već predočen islam i tako dalje, koji su upoznati s islamom, kaže Sa'b ibn Džesame kaže upitan je Allahu ih se rad o ženama i djeci idolopoklonika koji budu ubijeni u noćnim napadima, pa je rekao oni su od njih. Ovaj, ovaj, propis se odnosi ako to nije namjerno ubijanje. To je ono što se, što se naziva i u današnjim ratovanjima kolateralna šteta. Kada napadate vojni cilj pa usput stradaju ovaj, žene i djeca. Nenamjerno. To je kolateralna šteta, nije namjerno ubijanje. Međutim, kažem, vrlo često danas muslimani, e, ubijaju se muslimanska djeca i žene pod ovim izgovorom, ali ciljano su ubijaju gađa se kuća neka, znaju da, znaju da su tu žene i djeca, gađaju se sela, gradovi i stradaju naravno jeli, nevinici vina. Sjeća ispaljivanja neprijateljskih palmi. Abdullah ibn Amr Adelanu prenosi da je Allah poslanik alaihi sallam poselam posjekao zapalio palme židova iz plemena Benu Nadir. O tome je Hasan spjevao zade se prvake Benu Eja veliki požar u vei o tome je objavljen ajet ma qata'tum min muha ala Kaže to što ste neke palme posjekli ili ili da uspravno stoje ostavili, sa Allahovim dopuštenjem ste učinili i zato da on nevjednike ponizi. U osnovi Islam e, ne preporučuje nanošenje štete, ali u ratnom stanju dozvoljeno je neprijatelja ostaviti u svakom pogledu kao što je to bilo u bici na Bedru kada su jeli ovaj, zatrpane izvori vode koji su trebali da budu na strani idolopoklonika, zatrpani jeli, zemljom i kamenjem. U ovom slučaju posjećena su stabla palme židova iz plemena Benu Nadib, da ih ne mogu koristiti, da se neprijatelji s te strane oslabi uzimanja hrane u neprijateljskoj zemlji, Abdullah ibn Mugafel radijallahu rekao, našao sam na dan bitke na Hajberu mješinu loja. Uzeo sam je za sebe i rekao, danas od ovog nikome ništa neću dati. Okrenuo sam se, vidio iza sebe Allahov poslanika, ali se nam smiješio se, čuši moje riječi. Ovdje je pitanje da li se e, znači, u ratnoj zoni na neprijateljskoj zemlji može koristiti hrana, recimo vočke, meso, Hrana koja se nađe na njegovom prostoru, po iđemalu, znači po konsenzusu islamskih učenjaka, dozvoljeno je da vojnici bez dozvoli, jeli, ovaj, komandanta, odnosno e, emira ili imama, da uzmu, da, da se hrani neprijateljskom hranom koju nađu onoliko koliko im je dozvoljeno, stvar koliko im je potrebno. I ovo se odnosi i na odjeću i na jahalice koje nađu, prijevozna sredstva. Znači ne moraš pitati svoga ovaj, mogu li, ako ti je potrebno, koristi dok si na toj teritoriji, dok si u borbi, dok si ratu. Ali od toga se ništa ne smije uzimati sebi, prisvajati nakon borbe ili prenosti u, ovaj, u, svoju zemlju. Jer bi to bilo zatajivanje, odnosno e, uzimanje ratnog plijena bez dozvole. o tome ćemo, o ratnom plijenu ćemo kasnije, odnosno sad nakon toga slijedi hadis koji govori o ratnom plijenu. ratni plijen je dozvoljen samo ovome umetu, odnosno umetu Muhammeda ali i znamo da u ratu, ovaj, kada se osvoje određena područja, da i metak koji se nađe, on se zaplijeni, to se zove ratni plijen. Uzmu ga, jeli, ovaj, uzme ga vojska koja osvoji ta područja. Ratni plijen nije samo uzimaju ga i drugi, ne, ne uzimaju ga muslimani, drugi uzimaju ratni plijen. Eh, o tome se prenosi hadis od Ebu Hureyre Delanu da je poslanik Ali Salatu Osalam rekao neki od poslanika je htio krenuti u borbu pa je rekao svom narodu neka me ne slijedi niko ko se skoro oženio i želi da stupi s njom u bračne odnose, a još nije, niti onaj koji je izgradio kuću, a još je nije pokrio, niti onaj koji je kupio sitnu stoku ili steone deve i očekuje njihovo telenje, pogledamo kako su, jeli, kako Allah Đelšanovu, kako se vodi briga o, o ljudskim potrebama i željama u ratu. Zašto ovi ljudi su, ovaj, zašto im je rečeno da ne idu u boj? Zbog toga što bi oni bili preokupirani time. Čovjek se tek oženio, ovaj, jeli, e, nije pokrio kuću, treba da završi kuću, dom, djeca bez krova, jer ova čeka da mu se oteli krava ili, ili stoka i tako dalje vi ostanite, vi nam ne trebate, vi, ste, vi ćete prokupirani time, vi ćete nam više od štete nego od koristi. Kaže, krenuo je u borbu kada se približio gradu, to je bio Kuc, kako stoji spomenuto u Ahmedovoj predaji, bilo je vrijeme Kindija namaza ili oko tog vremena. Rekao je suncu, tebi je naređeno, a i je naređeno, Allah moj, zaustavi ga malo. Ovaj poslanik prenosi se, jel da je to bio Joša ibn Nun, jedan od poslanika vjerovjesnika. Joša ibn Nun. Kaže, sunce je potom zaustavljeno sve dok Allah nije dao da osvoji taj grad. Ovo je muđiza, poslanička muđiza, da Allah zaustavi sunce, stani, ne ideš dalje, jel? Dok se ne osvoji kuc. Nakon toga su sakupili plijen koji su osvojili. Pojavila se vatra da ga spali, ali ga nije spalila. Vatra s nebesa. Tako je bilo kod priješnjih poslanika njima nije bio dozvoljen ratni plin, nego sve što bi zarobili, sakupili bi na jednu ovaj, gomilu i onda bi pojavila se vatra iz nebesa koja bi ga spala. To je bio, znak da je ratni plin, da je to Kabul kod Allaha kao neka žrtva, kao što je bio slučaj sa kurbanima, žrtvama koje su prinosili. Kad prinese žrtvu, ako se pojavi vatra s nebesa i spali žrtvu ili kurban, to je znak da je Allah to primio kao što je bilo za vrijeme e, Ademovi sinova Karla i Kaže, pojavila se vatra da ga spali, a ga nije spalila. Što znači, ima neki problem, nije kabu, nije primoćen. Kaže, ako je neko nešto iz plina uzeo, onda vatra ne bi spalila taj ratni plin. Ako nešto, neko nešto zatajio, ostavio za sebe. Poslanik je rekao, među vama ima oni koji su od plina nešto sakrili. Neka mi svakog plemena po jedan čovjek da prisegu Došli su i počeli mu davati prisegu. Međutim, ruka jednog od njih se zalijepila za poslanikovu ruku. Poslanik je rekao, kod vas je sakriven plin. Neka mi tvoje pleme da prisegu, pa su mu i dali. Za vrijeme davanja prisege, ruke dvojice ili trojice ljudi se zalijepile za poslanikovu ruku. Prvo je otkrio da je u to plemenu, pa sad svi ruku, se, dajte mu prisegu ili zakljepu, pa se dvojice ili trojice zalijepile ruke, To je bio dokaz i to je mučiza priješnji poslanici imali su mnoštvo tih muđiza, jel? To je bio dokaz da su oni zatajili plin. Rekao je, kod vas je plijen, vi ste ga sakrili. Potom su mu donijeli nešto kao kravlju glavu od zlata. Stavili su je na gomilu sakupljenog plina koja je bila na goloj zemlji, pojavila se vatra, jer s nebesa ispala ga. Dalje kaže poslanik Ali nam nikome prije nas nije bio dozvoljen ratni plin nije bilo dozvoljeno da ga koristi, da ga uzmu za sebe, zbog toga što je Allah vidio našu slabost i nemoć pa nam ga učinio dozvoljenim. Priješnji poslanici, ali mnogi od njih imali su ogromnu snagu i moć, ako pogledamo te poslanike, imali su dosta sedmenika, bili su jaki, vladari, kraljevi, potpomognuti određu, mnogim muđizama, vjetrovima, džinovima, jeli, raznim jeli, životinjama i tako dalje. I samo je umetu Muhammeda alaihi salatu wasalam dozvoljen ratni plijen. O ratnom plijenu. Sada ovaj hadis nam govori o tome, jeli, o propisima o ratnom plijenu. E, tri hadisa govore o toj temi, pa ću mi pročitati, pa onda objasnite osnove ratnog plijena i neću moziti u detalje. Musa ibn Sa'ad prenosi od svoga oca da je rekao o meni su objavljena četiri ajeta, uzeo sam kao prije neku sablju pa sam je donio do lavu poslanika, ali se sam rekao, lavu poslaniće, dodijeli mi je kao ratni plin. Rekao je, ostavi Potom je ustao pa je poslanik, se to sam rekao, ostavi je, odakle si uzeo. Potom je ustao i rekao, lavu poslaniće, dodijeli mi je kao ratni plin. Rekao je, ostavi ono je ustao i rekao, Allaho poslaniće će mi je kao ratni plin, znači ću biti tretiran kao onaj kome to ne treba? Rekao mu je vjerovjesnik sallallahu alaihi ostavi je odakle si je uzeo. Potom je objavljen ovaj ajet, odnosno ajet sure El Enfal. Prvi ajet je Elune kan El Enfal. Pitaju te o ratnom plijenu. Reci, plijen pripada Allahu poslaniku. Zato se bojte Allah, izgledajte međusobne razlice i pokoravajte se Allahu njegovom poslaniku ako ste pravi vjernici. Ovaj kuranski ajet, kažu islamski učenjaci za njega da je derogiran. Drugim kuranskim ajetom, je isto u suri al koji govori o tome kako se dijeli ratni plin. Da se dijeli jedna na pet dijelova, pet jednakih dijelova, i da se četiri dijela, četiri petine dijeli borcima, učesnicima u, ratu, u borbi u ratu, a jedna petina ostaje za potrebe imama, odnosno raspolaže njome i dijeli kako on misli da je najbolji, najkoristniji. Zato, kaže, ratni plijen sva zatečena pokretna imovina, zatečena na nepriteskoj zemlji. Dijeli se na pet jednakih dijelova, Rekli smo da četiri petine ili četiri dijela idu u borcima koji su učestvovali u ratu, odnosno u bici, a jedna petina ide imamu ili vladaru koji dijeli za potrebe muslimana i države. Imamo još jednu vrstu plijena koji se zove fej, odnosno to je plijen koji je e, stečen bez borbi. Recimo, e, to je plijen koji, koji su neprijatelji iza sebe ostavili prije nego što su bili napadnuti. I ovaj plin se daje na raspolaganje imamu, on se ne dijeli. Ne dijeli se kao ovaj prvi, kao ova prva vrsta plina. On se daje na raspolaganje imamu, odnosno vladaru, da upravlja sa njim kako misli da najbolje. Ibn Omer Adjelanhu je rekao, Allaho poslanika alaihi salatu vesela poslao neku izvidnicu u Neđdu, bio sam jedan od njih, zaplijeli smo deve i sitnu stopu, Dio svakog od nas Dostigo je po 12 dela. Allaho poslanik Ali Isra nam podijelio svakom od nas po još jednu delu. Podjela plina na petine. Ibn Omar Delano je rekao da je Allaho poslanik Ali nam ponekad dijelio ratni plin samo onima koji su bili u izvidnici, osim dijela koji pripada vojsci općenito, a petinu je obavezno izdvojiti iz svakog plina. Ova, ova dva hadisa govore da imam nekada može dati, znači od sebe, odnosno od ovog dijela, da može dati onima koji su direktno učestvovali, prva izvidnica, odnosno prva jedinica ili borbena grupa, da im može i iznad onog što, što dobijaju svi ostali borci, da im može dati nešto zbog zasluga. Imamo još jednu vrstu plijena, ratnog plijena, a to je davanje opreme ubijenog borcu koji ga je ubio. I to je jedna vrsta plijena u ratu. Ovo stvari su onako možda, jer one nisu aktuelne, jer ratovi nisu stalno, nisu uvijek, ali musliman mora poznavati sve propise. I dešavalo se recimo u proteklom ratu ovdje na ovim prostorima muslimani općenito nisu poznavali propise slava, pa također i propise ratnog ratnom i nisu toga pridržavali. Vrlo je važno da se u svakom momentu, i u stanju mira i u stanju rata, poštuje Allahov propis. Uvijek, u svakom stanju i situaciji, Allahove propise moraju poštivati. Zato je vrlo bitno da musliman bude jedna kompletna ličnost, da zna one osnove, osnovne propise. Da u islam pošti ratni plin, da od tog ratnog plina se ne smije ništa uzeti bez dozvole, ne može se raspolagati time i da je to veliki grijeh, što je najvažnije. Spominje se, jeli, u Kur'anu taj prijestup. Da onaj ko uzme od ratnog plijena, jel da je to njemu propast. Odnosno da je to jedan od velikih grija. Islamski učenjaci su uzimanje iz ratnog plijena bez dozvoli, znači zatajivanje ili prikrivanje, ovaj, uvrstili u velike grije. Jer to je jedna vrsta krađe. Jer, a i krađa mimo jeli, ovaj, o, ove situacije veliki Evo Katada radijel Anhu je rekao, krenuli smo sa lavnim poslanikom, ali u godini u kojoj se desila bitka na Huneinu, kada smo se sukobili sa neprijateljem, muslimani su imali prednost. Vidio sam nekog idolopoklonika da je oborio muslimana. Znači, oborio ga na zemlju i hoće da ga ubije. Krenuo sam prema njemu, došao mu iza leđa i udario ga između vrata i plačke. Kaže, on se okrenuo prema meni. Nije ga ubio odjednom. Uhvatio me tako jako da sam osjetio miris smrti bio ja htio da Međutim, sustigla ga je smrt pa me pustio. Vjerovatno iskrvario, ostavio i pustio ga. Kaže, sreo sam Omer rekao, Hataba radi pa me upitao šta je ljudima. Rekao sam odredba Allaha azeluđa. Ljudi su počeli bježati. Allah poslanik ih salatu nam je sjeo i rekao ko ubije nekog i to jasno potvrdi njemu pripada njegova oprema. Znači oprema koja je na njemu, vojna oprema. Sve što je na njemu. Ustao sam i rekao, ko će mi to posvjedočiti, potom sam sjeo, zatim je poslanik Ali Isalatu Veselam to ponovio, Usta, e, potom ustao sam i rekao, ko će mi to posvjedočiti, zatim sam sjeo, poslanik Ali sam je to ponovio i treći put. Ustao sam, poslanik Ali Isalatu Veselam upita, šta ti je Ebu Katade, spričao sam mu priču. Neki čovjek koji je bio tu reče, istinu je rekao Allahu poslanić, oprema tog ubijenog je kod mene, pa nek mi prepusti svoje pravo. Ebu Bekra del je rekao, ne, tako mi Allah ne može se tražiti od lava među Allahovim lavovima koji se bori na lavom putu i putu njegovog poslanika, ali salatu wasalam, da ti da njegov okren. A poslanik, ali salatu je rekao, istinu je rekao, dadni mu tu opremu. Dao mi ju je, prodao sam štit i kupio za njega voćnjak u plemenu Beni Seleme, to je bio prvi metak koji sam zadobio u islamu jedan poseban propis, a to je da se u određenim situacijama može dati oprema ubijenog ili neprijateljskog vojnika onome koga ubio, a to potvrdi jednim svjedokom. Jednim svjedokom. Ne kaže jesu on ga je ubio, njemu pripada ta oprema. To vrijeme, znači, to je bio jedan od izvora prihoda i uvijek je u islamu jedan od izvora prihoda je ratni plijen. Jer muslimani su znali e, u vrijeme osvajanja ili vrijeme ratova zarobljavati ogromna bogatstva. Ogromna bogatstva. Riznice zlata. Perzije i To su bile tone zlata. Da ne govorimo o drugo o stoki, o, hrani, žitu i tako dalje. To je ogromno bogatstvo. Četiri petine toga se dijelilo jeli, vojnicima, jer to i zaslužuju, a jedna petina ide državi, ide malo da raspolaži time. Oko ovog pitanja, uh, islamski učenjaci imaju dva mišljenja, dva stava. Jedni smatraju da se ovaj propis, da borac ima pravo to u svim bitkama, bez obzira rekao to vođa ili ne prije bitke, da uvijek borac koji ubije nekog neprijateljskog vojnika ima pravo na njegovu opremu, ako to dokaže da ga on ubio, bez obzira rekao to imam ili vođa prije bitke ili ne. Dok drugi opet kažu da mu to pripada samo ako to emir ovaj, naglasi prije borbi. I ovo je mišljenje uh, bliže isti. Hoću kazati spravnije. opet najbolje zna. Znači da ako imam naglas ili vođa vojske prokaže ko ubije neprijateljskog vojnika i to dokaže, njom pripada njegova oprema. I to je ispravnije mišljenje. Ovim ćemo završiti večerašnje hadise. Naredni hadis isto govori o ratnom plijenu još pa hadisa, pa ćemo završiti ako ovo poglavlje, pa prelazimo na poglavlje jeli, o hijđri i poslaniku i Marije Srata s navratnim pogodima. Sljedeći poglavlje govori o hijđri i onim bitkama, poznatim bitkama u islamu, koje se uče kroz siru, jer znamo da je izvor sire, jedan od izvora sire ili životopisa poslanika ili salatu snam ili ovaj, ili istorije islama da je, da je hadis. Hadijske zbirke su, oni su ovaj, dokument historije. Kao što se bilježili pamtili hadisi o jeli, propisima vjerovanja akide, fikha, odnosno ibadeta, ahlaka, edeba, tako se bilježili i pamtili hadisi o svim događajima. Zato se stvari mogu pohvaliti <clears throat> za raspod drugih da imaju cjelokupnu svoju historiju, sve detalje života poslanika ali i svata, i svoje historije se bilježene i vjerodostojno prenešene i do dana mislim. I to je jedan od dokaza da, da će Islam ostati sačuvan, ne, ne patvan do sudnjega dana. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم